побридиться самогоном, але той сушив чарку за чаркою. Він і прийшов уже на підпитку. Ну, як там, Грицьку, у світах? загрібаючи ложкою салат з огірків із цибулею, запитав чорний. Де ти бував? Що бачив? Дядь Вась, зовіть мене Григорієм, воно культурній. Грицько цідив горілку крізь зуби, неначе боявся, щоб не заковтнути сміттину або муху, але цідив справно. А побивав я всюду, в Германії, на Сахаліні, на Чукотці. Але нема краще, як вдома, на батьківщині, докінчив за нього Василь Гордійович якось дивно. Один він умів так, прикладно язиком. Трудно сказать. Родина у нас большая, она там, где хорошо. Я где хочешь разверну родину. Це ж як? здивувався чорний. От смотрите, тицнув пальцем у петлиці. Колеса на крылышках. Я начальник автоколоны. В Германии прибарахлился. Таких два гарнитура прихватил по дешевке, старинных. Они упакованы в двух машинах. Ездят со мной по всему свету. І що ще, крім гарнітурів, якщо не секрет, возиш ти на своїх машинах, поцікавився Василь Гордійович. Немного секрет. Ракетная у нас часть. Я думал, ты возишь гарбузы. Шутишь, дядь Вась. Я, конечно, этих ракет... вы заставляете нас их изучать. Я один раз залез в шахту ракетную и уснул. Тогда мы стояли на Кавказе, а все ушли, и собак пустили в зону. Овчарки зону охраняют. Выкукнул я из шахты, да и обратно нырнул. Люк захлопнул, так и сидел до утра. Меня искали, тревогу объявили по части. Да, протягнув черный, побачив ты світу, як отой грудь четвертого человека. Олег знав цей анекдот. Вернувся хлопець з армії, його запитують, що він бачив за три роки. Грудь четвертого чоловіка, считай себе первим, відказує. Почував ніяковість за Грицька. Він завжди ніяковів за інших, поспішив запитати А Чукотка? Це ж, мабуть, цікаво. Грицько на мить задумався, його очі стали блискучі, він швидко п'янів. Снег заметет, солдати проб'ють тонель к части, всюду снег но спирт там очень хорош. На морошки настояний ягод такая. А люди, люди, не вгавав Олег. Грицько колопнув у тарілці виделкою, він майже не закусював, підвів обличчя угору, на ньому поруч сонячними плямами застигла меланхолія. Дікой народ. Як дікой? спантеличився Олег. Ну, Евраз оживился. «К примеру, сидим мы как-то у меня с одним майором из соседней части, попиваем спирт, и вдруг слышу крик. Окошко у нас раскрыто, летом было дело. Бегут они, дикари эти, орут. Кита живого к берегу прибило. Майор, правда, и себе подхватился, а я ему... «Спирт такой хороший, на морожке!» «И вы напишли?» «А зачем? Они все побежали, дикой народ». І ви не бачили кита? аж нахилився над столом Олег. Почому ж на картинках відділ. Чарки перед чорним і зайченком стояли повні, вони її вже й не пригублювали. Сікало ж того навіть не помічав. Де ж ти нині розвернув свою родину? нашорошив щітку вусів чорний. Теперь здесь, невдалеке, возле деревни Описня на Полтавщине. Корито піснянських слив, процитував Олег Зенеїде. Слив еще не видел, ваговито мовил Грицько, а вот яички там отменные, особенно хорошо ими запивать. Только на той неделе вышел с ними казус. Олег слухав Грицька в подиві, жахом подумав, що й сам міг стати таким, адже після 10 класу поривався у військове училище, вже навіть був подав документи у Харків до артилерійського училища, та його відмовила двоюрідна сестра, вчителька ботаніки. Який же казус? запитав він. Ну, наша часть стоїть в лісу. І своїх дітей ми возимо автобусом в школу в опішню, а школа там українська. Вот и поехали мы вместе с генералом и замполитом, полковником, председателем сельсовета. Я за яичками, а они, чтобы перевести школу на русскую. Подали свой рапорт, а я свою справку на яички, он прочел. Темный такой жук, злобный, говорит, «Забирайте свои яйца и убирайтесь к матери, пока я ваши не повырывал». Вы представляете, это генералу и полковнику. Такая сволочь. Написали в райкомі місної парторганізації. Олег ніяково посміхався. Чорний реготав і витирав кулаками сльози з очей. Виходить, ще не перевелися гайдамаки, сказав він. Ти знаєш, Грицьку, хто такі гайдамаки? Сікало збридився на оте Грицьку, ображено притиснув губи. Що ти із учебника, Бандіти или купці какі то Чорний значуще подивився на Олега. Це вже вилетіло з голови Грицько. Отак швидко. А як звати твого діда, пам'ятаєш? Грицько кліпав синіми хмільними очима. Ти чому мета? А батька, батька, як звати? аж ощирився чорний. Філіп Максимович. Пилип, Пилип Максимович, діда звали Максимом, як Залізняка, славних прадідів великих. Ех. махнув рукою згріб милиці й пошкандибав до хати, покинувши гостя біля недопитої пляшки. Та сама ніяковість утримала Олега на місці, і він почувався незручно і гірчило йому на душі. Грицько пляшку допив, одначе з перервою. Спершу сходив за хлівець, заклавши в рота чотири пальці, вивільнив шлунок і вернувся за стіл. Олег не знав, про що говорити з флотським капітаном, який хвастався, що генерал, полковник Дударєв – ему руку тыс, а маршал Мирецкого, однажды проходя мимо на инспекционном смотре, задел плащом. Ты не поверишь, вот так прошел рядом и задел собственным плащом. Олег зітхнув з полегкістю, коли в плясті зблиснуло денце, і Сікало втратив до неї інтерес, а з нею і до Олега. Зодягнув кашкета з крильми і колесами та чорні рукавички і, промимривши щось собі під носа, пішов. Дунай провів його здивованим собачим поглядом.